من الله فلا مضل وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها الغرب أشكرك 好，我们说。 Gelece de özüne Allah'tan dokunarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutup etmeyi nitelikler. Bu hayatta yaşamağın mənası da bundan ibarətdir. Bu hayatta Allah'tan korkmayan ve yolunu tanımayan insan ahırda uğur kazanabilmez. Nicat tapabilmez. Ömrü hədər yerə gedəcək, hədər işləyəcək vaktini boş boş yerlere sərf edəcək son nəticədə dünyaya necə heç nəsil gəlibsə, heç nəsildə köçüb gedəcək. Söhbətinə başlamamışdan əvvəl hamımızın adından kardeşimizi ürəkdən təbrik edir. Onun övladı üçün Allah'tan uzun ömür, can sağlığı arzu ediyor ve Allah'tan isteyelim ki Allah Teala'nın valilerine müsi olan onların cennete dahil olmağına sebep olan yollarlardan etsin. Mehmet adını qoyub övladına, adı ilə buyursun adına layık övlad olsun. Onu bu ümmete xeyir verən, bu ümmete layiqli xidmət edən Bilirsiniz ki, İslam dininə xidmət etmək bu dinin ən vacib fərqlərindən biridir. İmam Şafii Rahimahullah buyurur ki, əgər insanlar Quran-ı kərimin ancaq əsr surəsinə əməl etsəydi, bu onlara kifayət edərdi. Bu onlara kifayət edərdir ki, cənnətə qazansınlar. Əsr surəsində Allah s.ə.q. nə deyir? Ən kiçik surələrdən biridir. Vəl-əsr, əsr sağına and içir Allah s.ə.q. Əsr sağına and olsun. İnnəl insənə ləfi xusur. Bütün insanlar ziyan etsinlər. Sonra isə istisna edir ki, kimlər uğur qazanacaq, kimlər ziyana uğramayacaq. Mərhələ ilə Yani dikkat edin. İllellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hasbi ve tevasav bil sabr. Koçaslarca iman getirmiş. Yaxşı işler görmüş. Birbirine hakkı tövsiye etmiş ve birbirine sabirli olmalı buyurmuş. Dikkat edin. İman getirmek zat edemez. mən möminəm deyim, oturum, qüvvət eləmir. Bununla cənnətə qazana bilməyəcəksən. İman gətirdiyinə əməl eləməlisən. Quranı oxuyub əməl eləməlisən. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh bir zaman demişdir ki, vaxt gələcək, İslamdan yalnız onun adı qalacaq. Kimdən sonra zaten deyəcək, müsəlmanam, ancaq müsəlmanam layiq hərəkət eləməyəcək. Namaz qılmayacaq, oruç tutmayacaq, o ki, qaldın başqa işdir vaxt gələcək, Qurandan onun yalnız şəkli qalacaq. Bu da Əli ibn Əbqarın sözüdür, radiyallahu anh. Yəni, hər kəsin evində Quran olacaq, ancaq onu oxuyub əməl edən az olacaq. Və vaxt gələcək, məscidlər boş olacaq. Məscidi eləyiblər ancaq nə yeri? Ölü yumaq, kəbir vermək, şam yandırmaq və s. Kəbir. Halbuki məsciddə 5 vaxt namaz olunmalıdır, məsciddə imkan olduqca Quran oxunmalıdır və s. Əməl edəndən sonra da bu bəsələni cənnətə qazanmaq. Özün üçün əməl edər, təkliyə təkilcə özüm yaxşı oldum, başqalarına nə olur olsun, cənnəti qazana bilməyəcəksən. Gərək bu haqqı insanlara saxlayacaq. İndi deyəcəm kimlərdən başlayırsan və necə dediyinə xidmət edirsən. Bunu da elədikdə, qardaşlar, əgər bu yolu seçmişsinizsə, mən əminliklə sizə deyə bilərəm, arxayın 100% əminliklə deyə bilərəm ki, bu yolu seçmişsinizsə, ölənə qədər sizin başınıza nə təkələsək. Allah s.ə.v sizi sevdikcə, sizə olan məhəbbəti artdıqca sizə olan imkanı artacaq. Hər il 1, 2, 3, 5, 10, bəlkə də çox sayfelerle sizi imtihana veriyor. Hafızazat görsün. Bu yoldan döneceksiniz ya yok. Eğer siz bir şey düşünseniz ki bu imtihan bizim için kıyır. Çünkü Allah sonra bizi sevir diye bizi tesbihde sayır. Bu imtihan ona göredir ki bizim imanımız soğuktur. Ona göre Allah sonra bizi imanımıza göre imtihan edilir. Bu imtihan ona göredir ki biz peygamberlere okşuyor. Ona göre Allah bizi imtihan edilir. Bu imtihan bizim günahlarımızın silinmesi için kefaredir ona səbrələdiyimizə göre, savab qazanmağımız üçün bir sebep vasitədir. ve en nihayette bu imtihandan sonra daha güzel yollar açılır. Bu tür əqidə ilə o insanlar gələndə değil. Azadlık da belə qəm rüsbəniz olmuyor. Əla her şey. Öz tamam. Ne olur olsun. Hem bir şey bu həyatda keyfi kök yaşayacaq. Bu dinə xidmət etmək her bir Müslümanın boynuna düşen vacil amellerden biridir. İsteyir bu Müslüman alim olsun, sabahta olsun, bir sıravi, taci veya başka bir kimse olsun. Her bir şey bu dini bazardığı qədər yaymalıdır. En çok xidmətləri diyelim, sizə, 20-yə yaxın xidmət cəm eləmişəm bir yerə. Görə deyilir ki, balaca da tutmuş böyüyə kimi herkes bu dine ne söyleyebilir? Evvelce bu dine hizmet etmeyin vaadilliğine dair Kur'an-ı Kerim'den ayeler deyin. Bilesiniz ki bu dediğin cefengiyat değil. Bunu Allah bize buyurur. Allah emredir. Allah'ın emrinden de tutma olmaz. Bunları itaat etmeye lazım. Allah sonra böyle Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mevzuzetil hasene ve cahilun billeti diye ahsen. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel nesihetle davet et ve onlarla güzel tərzdə mübahisə et. Bu dini başa sallıqda güzel tərzdə mübahisə et. Bu əmr. Allah s.ə.v. bizə əmr edir bu dini insanlara güzel tərzdə tahtıra. Hemsinin ayelerin birinde Peygamber sallallahu buyurur ki Ya eyyuhel muddessir kum fe endir. Ey ebatına bürünmüş. Peygamber sallallahu ne vakt bürünür? Yani ne vakt çekilir kenara? Yanına ki melek gelir mağarada. Korku içinde gelir evine. Bürünür, korkur ki buna bir xətər deyər. Sonra Allah s.ə. növbəti ayələrin nazil edir ki, qorxmasın. qalxsın və bu dini insanlara çatdırsın. Ey əbatına bürünmüş, qalx və insanları qorxur. Yəni, Allahın onlara, Allaha itaat etmədiklərinə görə əzab verəcəyi ilə onları qorxur. Kimləri? İlk əvvəl başla öz qohum əqrabandan, öz yaxınlarından, öz ailəndən, Şuara surəsinin 214-cü ayəsində Allah Subhanahu peyğəmbər sallallahu deyir: "Və enzi aşiratəkəl əqrabin." Ən yaxın qohumların qorxu. Digər bir ayədə Allah Subhanahu deyir: "Fəstəqimətu və a'rid anil müşrikin." Sənə əmr olunanı açıq aşkar insanlara bəyan et, təbliğ et və müşriklərdən üstən. Ən vaxtı onlara tərcəmə et hansısa müşrik, hansısa kafir, hansısa münafiq, harada sənət eləyir, ona baş qoşmaq lazım deyil. Haqqı yay, haqq öz yerini tapandan sonra o yerdə, o məmləkətdə olan batil özü yox olub gedəcək. Əsas odur ki, səbirlə, təmkinlə, ağılla haqqı yayaq. Həmçinin Allah s.ə. yenə bu dəvəti nə cür yayacağımızı bizə öyrədir. Peyğəmbər Hazretləri deyir ki, Kul həzi səbili Fed'uyallahi ala basiratin ana ve men ittebe'ani. Peki bu Allah'ın yoludur. Hak yol. Men ve mene tabi olanlar, yani sahabeler ve onların arzuları ilimle, Kur'an'la insanları bu yola davet ediyor. Dikkat edebilirsiniz. Ne kadar ayeler var. Ben bu ayelerin cilt listesini çözüm. Hemsinin ayələrin birində Allah sonra edir وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلِ الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Qoy sizin aranızdan elə bir insanlar çıxsın ki, insanları xeyrə çağırır. Xeyrə dəvət edir falan əlləri. Yaxşı işlər görməyə onlara buyursun və onları pis işlərdən çəkindirsin. Əmr formasında Allah s.ə.v. əmr edir bizə. Və həmsinin də Allah s.ə.v. bizi müjdələyir. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ve tenhavna anil munker ve tu'minun billah. Siz insanlar arasında en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı insanlarsınız. Niye? Niyetini bir Allah bak. Çünkü yaxşı işler görmeyi insanlara buyurur, onları pis işlerden çekindirir ve Allah'a iman getirir. Bunu da meğer Allah Allah her adama nəsib edir. Gəl çıxaq bayra, baxaq görək. Hamı belədir, sizin kimi. Yox. Hamı her öz işindedir. Yiyip, yatır, içir, zinasını edir, çepediği elep ki e, hayat bundan ibarettir. Nizami Genzel'in Allah ona rahmet eylesin. Güzel bir şehir var. O şehirden özür netice çıkaracaksın ve sonra o şehri kırdalamıyorsun. Bir hayatın mənası hünər demektir. Ne şəhvət, ne yuxu, ne de yeməkdir. yatmağı, yeməyi bu aləmdə sən atda, öküzdə də görərsən. Bundan nəticət para verir. Bu həyatda müsəlman gərək şükür Əlindən gələni ölənə qədər Allah yolunda eləsin. Şimdi gəlin, baxaq görək, biz nə etsək dinə xidmət etmiş olaraq, Allahı razı salmış olaraq və cənnəti qazanmış olaraq. Nə etsək? Birincisi, Allah'ın kitabını və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin hadislerini okuyup başa düşüp sonra onları insanlara başa salmak. Yani davet etmek. En yüksək məqam budur. Bu dinə xidmət, bu dinə xidmətin ən yüksək məqamı dəvət etmək. Dikkat edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən sonra ilk İslamı qəbul edən dörd nəfərdir. Rasulullah s.ə.v. ki, Peyğəmbərlik verilir. İlk İslamı kimlər qəbul edir? Həyat yoldaşı Xədicə, əmsi oğlu Əli, ən yaxın dostu Abu Bakır və bir də oğulluğa götürdüyü Zeyd ibn Harisə. Radiyallahu anh. Əli, radiyallahu anh, 10 yaşı olur. Hələ uşaq olur. Zeyd o vaxtı kölədir deyə ehtiyat edir danışmağa. Növdəsi də qadındır, bu qadının da çıxıb bu dini təbliğ eləməsi bəyənilmir kişilər arasında. Lakin Abbaqır radiyallahu anh bu dinə gələn kimi dəvətə başlayır. Və Allah s.ə.v. onun dəvətinə bərəkət verir. Onun əli ilə bilirsiniz kimlər İslam'a gəlir. Cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən 6-sı Osman İbni Affan, Abdurrahman İbni Avf, Zübeyir İbni Avvam, Sa'd İbni El-Vakkas, Talha İbni Ubeydullah ve Abu Ubeyde İbni Cerrah. Bu altı nəfər xüsusilə onun əli ilə İslamı gəlir. Ha belə Mus'ab ibn Umeyr, Arqaq ibn Arqaq ve Osman ibn Məzun və digərləri. Yəni, Bakır radiyallahu anh İslam'a kimi özünü fikirləşsin ki, özüm üçün ibadət edeyim, bəhs edəyək, cənnəti qazanır. O dəqiqə başlayır dəvət edəyək. Müşriklər də baxır ki, bu bizim qohum aqrabamızdır, arvar aqrabamızdır. Yoldan çıxarır. Bunu hər tərəfdə sıxışdırılır. Nəyə əl atırsa, ona qadağan edirlər. Abu Bakır radiyallahu anh qərara gəlir ki, icrət eləsin. Elə Məkkədən çıxardıqda ən yaxın dostu ilə rastlaşır İbn Zəfi ilə. İbn Zəfi ilə deyir, hara gedirsən, deyir ki, gözünün məni boğur, qoymur rahat ibadətinə, rahat həyat yaşayır. Bir narahat oldu, mən səni öz himayəm altına olacaq, heç keçsənin işi ola bilməz. O da çox tanınmış adamdır. Müşriklər onun qorxusundan Abbaqra deymirlər. Lakin İbn Dakine'ye görünebilir. Abu Bakr'a tapşır ki Rabbine öz evinde ibadet et. O öz evinde namaz da kılabilir, Kur'an da okuyabilir, başka ne istirse edebilir. Kaçın koy öz ibadetiyle bize savaşmasın. Ve bunu açıklıkla etmesin. Çünkü biz onun arvad çağlarımızı yoldan çıkaracağından korkuyoruz. Fikir verirsiniz mi? Tarih elə də olur. her zaman belə şeylər olur. Kafirlər, müşriklər qorxur ki, onların yaxınları da bu yola gələr. O da ki, bu dəvətin qarşısını hər cür vəzlə almağa çalışırlar. Ancaq sən, mən kimi ki, bu dəvətə nəsə edəyik? Bunun yayılmasını Allah istəyir. Onun qabağını kim ola bilər? Abu Süfyan kimi adam Peyğəmbər s.ə.və qarşı düşmənciliyi yapar. Onun hər tərəfdən, hər bir dəvətinin qarşısını almağa çalışan vaxtı öz evindən kızı Ramle Ummu Habibe İslam'a gelir. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelir. Müminlerin anası bu. Bunun karşısını kim alabilir? Subhanallah. Hiç şey. Geldiler Allah'ın parmakları arasında. Ve nihayet Abu Bakr radıyallahu evine çekilir. Lakin bununla da dine hizmetini dayandırmır. Evin içinde bir namazgah düşür. və başlayır evin içində uca səslə Quran oxumağa, namaz qılmağa. Müşriklərin də arvad uşağı boş vaxtlarında gəlirlər, pasarın üstündən boylanıb onun nə etdiyinə tamaşa edir və ondan təsirlənir. İkinci, xidmət artıq o kəslərə aiddir ki, Allah s.ə. onlara ruzu bəxş edir. Allahın verdiyi ruzu özünüz də bilirsiniz ki, Allahın ruzusudur. Bu sənin deyil ki, deyəsən ki, mənimdir, verməyəsən. Allah bunu sənə verib, onun hamısını yox, cüzi bir hissəsini onun yolunda xərcləməyik, sənin öz məsləhətin üçün sənə buyurur. Onu əgər sən edərsənsə, boş sənin alınır. Etməzsənsə, əvvəlkilərə bax, əvvəlkilər bizdən də imkanlı olub, bizdən də varlı olub, fironlar və s. onların nələri olub. Heç biri bu dünyadan heç nə aparmayacaq. Biz də heç nə apara bilməyəcəyik. Və bu mövzuda, bu xüsusda Osman radiyallahu anh misafir etmək istəyir. Tabuk döyüşünə hazırlıq edərkən böyük bir ordu hazırlanması lazım gəlir. Peyğəmbər Zəfərən də düşünür bu ordu nə cür hazırlayacaq. Onun üçün küllü milyarda pul lazımdır. Ula Osman radıyallahu anh kollarına min dinar doldurur. Köyneyinin kolunda getirir Peygamber sallallahu önüne boşalır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dinarları o yüz bu yüze çevire çevire tekrar tekrar verir. Mə darra Osman'a mə amilə ba'da yol. Bu gündən sonra Osman'ın ettiği hiçbir emeli ona zarar verməyəcək. artıq bu Osman radiyallahu anh üçün bir müjdədir. Və yenə Mədinədə o suyun qıt olduğu vaxt Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim Runa quyusunu alsa, ona cənnət vardır. Runa quyusu da bir Yahudiyə məxsus idi. O da o suyu pulla satırdı. Osman radiyallahu anh quyunu alır və Allah yolda müvəqqə edir müsəlmanlara hədiyyə edir. Amma o sudan istifadə edə bilir. Və o quyunu almaqla Osman Rəliyalan artıq cənnətə qazanır. Üçüncü, dördüncü, beşinci xidmətlər bir hədisdə gəlir. Təqdir deməmişdən qabaq deyim sizə bu nə xidmətlərdir. Özündən sonra faydalı bir elm qoyub getmək. Kitab yazmaq. Və yaxud kitabı o kitabı başa düşməyənlərin dilinə tərcümə etmək və ya özündən sonra əməli salih övlad qoyub getmək sənin üçün dua etsin. Arda arası kəsilməyən bir sədəqə, yol çəkdirmək, məktəb çəkdirmək və s. və s. Bütün bunlar bu dinə olan xidmətlər aiddir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: Adəm övladı ölüb getdikdən sonra bütün əməllər dayanır, kəsilir. Artıq onun əməl dəftərinə heç bir savab veya günah yazılır. Yalnız üç şeydən başlayır. Fazla vaxtı kəsilməyən sədəqə, faydalı elm və onun üçün dua edən, edən əməli sarı övlad. Bu nə demək? Deyək hansısa bir dağ kəndində su yoxdur. Maşınla oraya camaat su gətirir, əziyə çəkir. Gedirsən orada bir partizan qaldırırsan, onlar üçün su çəkirsən, o su kəsilənə qədər, yəni o su quruyana qədər, quyu quruyana qədər o sudan sənə savab sağır. Və ya elm, faydalı elm, tarixdə nə qədər alimlər olur. İndiyə qədər onların kitabı oxunur, bütün dünya onların kitabını oxunur. Məsələn, Səhih Əl-Buxarı bütün dünya o adamın kitabını okur. Yani təsəvvür edin ona nə qədər savab yazır. Və bir də əməli salih yoxlar. Hamımızın yəqin ki, bu məclisdə olanların yolları var. Allahdan istəyirəm ki, Allah s.ə.v bizlərə, onlara əməli salih böyütməyi nəsib eləsin. Və onlara da biz ölüb yetdikdən sonra bizim yolumuzu davam etməyi əməli salih insanlardan olmağı və bizə savab qazandıracaq əməllər etməyi onlara da mövqə edək. Kimin də qız uşağı varsa, əminliklə deyə bilərim, əgər onu düzgün şəkildə İslam əhval ruhiyyətində tərbiyə edib, böyüdüb, ərə verərsə, cənnəti qazanacaq. Peyğəmbər Xalqanım deyir, kimin üç qızı olarsa, onu böyüdüb, ərə verərsə, cənnəti qazanacaq. Sahabə soruşur, iki qızı olsa da yarası olur. Bir iki qızı olsun. birini soruşmur. Ancak bir şeyle soruşsaydım diğerdeki biriyle olsa. Bunu dedim yapmana düştü. Medine'de okuduğum ilde, müəllimiz bizə danışırdı. İndi bu hədisi danışanda deyir ki, bizim qohumumuz var. Bu qohumumuzun altı kızı var idi. Yedincisine də həyat yoldaşı gözləyirdi uşaq gözləyirdik. Bir çağırdı həyat yoldaşının. Hələ hani o vaxtı elə aparatlar yox idi ki, təyin eləsinki oğlan qızdır. Çağırdı, dedi ki, yedinci də qız olsa, oradan da sır verirsən atan elə. Gəl. Oğlan istəyir olmur. Allah subhanahu alem şey için istediğine kız verir, istediğine oğlan verir. Kim ona karşı alır? Biz kadın xəstəxanaya gedəndən sonra bir evde uzanıp yatır, dinlenme için uyku yok. Görür ki yanına şimdi. Günahlarına göre bunu getirirler. Məhşər ayağında sorumlu edirlər və qərarı gəlirlər ki, bu cəhənnəmlikdir. Və cehenneme gətirirlər ki, cehenneme atsınlar. Cəhənnəmin də bilirsiniz, yedi qapısı var. Birinci qapısını gətirirlər, büyük qızı dayanıb ki, koy, koymaz, bırakmaz. Böyle kapı büyüdü bak. İkinci kapısını o biri, üçüncü o biri. Altı kapının altında da kızları beyanı koyun. Yedinci kapı boştu. Dağından bir tepi vurup irtahlar seyri birden ayıldı. Başkadan da yavramaya yedinci de kızıldı. Özünüz de bilir ki kılıçalı sohba oğlandan daha sadık olan valideyim. Ekser Allah'da olan salları nankör çıkıyor. Bizden tuzağa. Altıncı, hizmet, çatıblara el tutmaq, çatıblara kömək eləmək. Onu da əlhəmdülillə qardaşlarımız deyir, Allah onların malına bərəkət versin, Allah onlara kömək olsun. Lakin bu işe biraz da sizi həvəsləndirmək üçün bir gözəl hədis deyəcəm. Bu hədisi qulağınıza sövqə edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dul qadınlara və çatıqlara əl tutan kimsə, Allah yolunda vuruşan mücahid kimi, ha belə gündüz oruç tutub, gecə namaz qılan kimsə kimi. Gör, nəyə bərabərdir? Cəbir edirsiniz mi nə demək? Allah yolunda vuruşan mücahid, gündüzləri oruç tutub, gecələri namaz qılan kimsəyə bəndir. Sahabələr arasında hamısı demək olar ki, Allah yolunda çatıqlara kömək edir. Lakin onlardan biri Əbul Məsəkin adı ilə tanınırdır. Sufu əli, o çatırlar, məscidin bir tərəfində yaşayan 300 nəfərə yaxın sahabə, həmin sahabəni Əbul Məsəkin çağırırlar. Bir fransız sahabədir. Əbul Məsəkin sözünün tərcüməsi çatırlar atası deməkdir. O sahabə Cəhətə İbn Əbi Talib Əli radiyallahu qardaşı. Abu Hureyra rəvayət edir ki, biz Cəfəri Əbul Məsəfin ləqəbi ilə çağırarıq. O bizləri tez-tez evinə dəvət edər və bizə yemək içmək verər. Həmişə yemək sürətinin başında çatıblar olardı. Hətta evində yeməyə bir şey tapmadıqda dibində azacıq bal qalmış saxsı qabları bizə gətirər və biz də barmağımızla onu sivirib yalayarıq. Abu Hureyra göstərmək istəyir ki, adam axırıncısını da kasıblara verirdi ki, onun savabını qazansın. Və bir dənə də misal tabiinlərdən bilir. 7 böyük tabiindən bilir. Abdullah İbn Mübarək radiyallahu anh hazırlaşır dostları ilə bərabər həccə gedir. Artıq neçənci dəfə də həccə gedir. Və yolda gəlir, baxır, görür ki, bir çadırdır, bir çadırdır. Qadın çıxdı, getdi zibillikdən bir ölü toyuğu götürdü, apardı pişirməyə. Şirik övladlarına, ərinə yedirdirmək. Abdullah bin Muharib gəlir, qapını döyür, qadın çıxır, bir vəsdən bilmirsən, bu murdardır, nəcəsdir. Yəni, haramdır bunu yemək. Deyir, Allah Allah Quranda zəruri halda donuz ətini yeməyə belə icazə verir. Mənim də əlim şişətdir, uşaqlar və körpə, yeməyə heç nə yoxdur. Əgər biz bunu yeməsək, öləcəyik. Abdullah bin Mübarək çıxır bayra gəlir, dostları ilə məsləhətləşir ki, biz hamı rəzdə olmuşuq. Bu qadının həyatda qalması bizim həzdə getməyimizdən daha əsirlərdir. Bu həzd səfəri üçün nə qədər pul götürmüşlərsə, onu yığıb verirlər. Bir il o qadının ailəsində o dəf edilir. Yedinci xidmət məscidlərdə xüsusən hərəkətli olan yerlər məscidlər. Məscidlərdə bu dəvəti yaymaq. Xütbələr, muizələr və s. və s. Kafirlər biləsiniz ki, müsəlmanların məscidə yığışmasına dəhşətli dərəcədə baxırlar, əsər aparır ki, bunlar niyə yığışır? Dağıtmağa çalışırlar, dağıra bilmirlər. Ən çox yığışan yer də haradır? Məkkə. Heç nə edə bilmirlər. İstədikləri yeri ala bilərlər. Amma Məkkə mənim ala bilmirlər. Qiyamətə qədər müsəlmanlara məxsus olur. Müsəlmanlara Allahın verdiyi bir neymətdir. 8-ci xidmət bu dəvət edən insanların öz aralarında məsləhətləşməsidir. Məsləhətsiz bir şeydən yana qalsın. Xəlifələr, Abu Bakr, Ömər, Osman, 25 ilə yaxın xilafətdə olub bu üç xəlifə. Üçü də Əli ibn Əbi Talibə məsləhətləşir. Ən çox onlara məsləhət verən adamdır. hemsinin misal tekniği olarak Ömer bin Hattab radıyallahu Museyyeme ile dövüşte ne kadar hafizlerden, yani Kur'an ezber bilen insanlardan şehir olur. Ömer radıyallahu anh geldi Abu Bakr radıyallahu anh'ın yanına diyor ki belki Kur'an-ı Kerim kitap alındı Cemeliye bu karilerin nasıl geçtikten sonra korkuram ki bu Kur'an ittifak olur. Ebu Bakır radıyallahu anh meslekleşir sahabilerin altıyla. Teröre gelmeyecek olanı zemin etsinler. Tam şekilde onu zemin Sonra Osman radıyallahu anh vaktinde kitap koymasını sağlıyor. kitap çeşitli. Hemsinin bu dine olan hizmetlerden güzel ahlak göstermek. Bu güzel ahlak bu arada da defelerle danışmışız. bir daha bunu danışmağa elə bir böyük ehtiyac görmürəm. Sadəcə bir şeyi vurgulamaq istəyirəm ki, Peyğəmbər s.ə.v bu ümmətə nə cür əxlaq göstəribsə, nə cür nümunə olubsa, 15 əsrdir ki, bu ümmət onun əxlaqından danışır. O bir ümmətlər isə onun əxlaqında nöqsan axtarmağa çalışır, lakin tapa bilmir. Gözdən tapa bilmir. Dəfələrlə sizə demişəm. dünyada bu dəqiqə ancak medya müharibəsi gedir. Ancak televizyon, radyo və sər kimse kimse kimisə gözden kalır. salır. Elə deyil, bir ölkə gözden kalır. salır. bir televizyon vasitəsilə deyilsə ki, olan yerdə bir uç qeyri var, olan ölkə terroristi və O ölkə o dəqiqə gözden düşür. Ama Peyğəmbər s.ə.v-in və onun dəvətini bütün dünya kanalları pisliyir. Yerdən xala bilmir. Təkkinə Allah s.ə.q. bu dini uzalır. Həmsinin xüsusilə olan xidmətlərdən məsid bina etməyi də xüsusilə vurgulama olar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, kim Allah rızası için bir məscid dikərsə, Allah onun üçün cənnətdə onun bənzərini bina edər. Onun əvəzini artırlaması ilə ona qaytarar və hansı məmləkətdə ki, məscidlər çoxdur, o məscidlərdən azan səsləyəmir, o məscidlərdə Allaha ibadət edilir, Quran oxunur, dua edilir, xalq üçün, millət üçün, həmin məmləkətlərdə də bərəkət var. Allah s.ə. o yerlərə bərəkətini nazil edir. 11-cisi özündən sonra vəqt qoyub getmək. Deyək ki, kitabxanam var. Onu sata da bilərsən. Ondan nə əldə edəcəksən? Kitabları satdın bir 100 minə, tutaq. 100 minə xərclədin, getdi. Lakin o kitabxana sizə kitabxananı vəsb eləsən, yəni ki, satılmasın, ancaq oxunsun, fayda götürülsün, qiyamətə qədər nə qədər o kitablar oxunacaq, o kitablardan sənə savab edər. Və <clears throat> bir mesaj bundan əvvəl Türkiyədən Ankara'da bir dostum apardı mənə qədimə məsələ. Məsciddə bir yer göstərdi. Yəni, e, sütundur. Sütunun ətrafı hovuzdur. Mayeyi şəkildə. Bu tərəfi namaz qılınan yerdədir. O biri tərəfi isə minbərin arxa tərəfi. Bu tərəfdən varlılar gəlirmiş. Kimin nə sədəqəti var? Oğuza buyurmuş. O da aşağı sürüşüb gedir. O biri qapıdan da kəfəqlar kimin nəyə ehtiyacı var onu götürüb istifadə edir. Həmin o pul vəqt idi. Vəqt. Heç kəs də ona Allahın qorxusundan toxuna, toxunmur. Həmsinin bu, bu dinə xidmətlərdən biri də bayaq dediyim kimi yaxşı işləri insanlara buyurmaq və biz işlərdən onlara çəkindirmək. Əgər belə eləməsəniz, bunun nəticəsi, qaqibəsi çox pis olacaq. Peyğəmbər Qalqələmin hədisi var, səhiyyə müslim. Deyir, ya siz insanlara yaxşı işlər görməyi buyuracaqsınız. Pis işlərdən onları çəkindirəcəksiniz. Ya da Allah sabah sizə elə bir qala göndərəcək ki, ondan sonra nə qədər dua eləsəniz, dualarınız qəbul olmayacaq. Çox təhlükəlidir. Oturub ancaq özünü fikirləşmək ki, özüm yaxşı olun insanlar Nə olur olsun. Zəhənnəmlik olsun. Elə fikirləşmək olmaz. Həmçinin bu dinə olan xidmətlərdən də dəvət vasitələrindən maksimum istifadə edin. Zaman-zaman o dəvət vasitələri müxtəlif formalar alır və son zamanda bu dəvət vasitələri nədir? İnternetdir, radiodur, televiziyadır, qəzetdir, jurnaldır və s. Bu vasitələrdən maksimum istifadə edib bu dəvəti bu vasitələrlə insanlara çatdırmaq olar. Nə bacarıq əlimizdən gəlmək etməliyik. Həmsinin bu dinə xidmətlərdən də cəmaatla bir yerdə olmaqdır. Cəmaatla əl-ələ verib bu dinə xidmət göstərmək. Təklikdə olanı bilirsiniz də, şeytan tez yoldamışlar. Bir fikirləşin, neçə-neçə dostlarımız olub ki, təkliyə təklik, ki birdən cəmaatın arasında olaraq kaçmağı vesaire düşünüp tekliye çekilenden sonra laf bekar olur. Bəzisi dindən çıxır, bəzisi zina etməyə başlayır, bəzisi içki içməyə başlayır, bəzisi köh köhnə adətinə qayıdır. Elə deyilir, bunu kim yoldan çıxarır? Şeytan. Nəyə görə? Cəmaatdan ayrı düşdüyünə görə. Peygamber Kalkanım deyir ki, cəmaatdan ayrılan mümin sürüden ayrı düşmüş kuzuya benziyor. İşte var onu tezliyle ele getirip parçalayır. Şeytan da onu tez ele getirip yollar müsaade. Ve cemaatle olmaq, cemaatle bir yerde olmalı Allah sonra bütün peygamberlere emreder. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Allah Nuh'a tövsiye ettiğini Nuh'a, Nuh Aleyhisselam'a ilk elçidir, Resul. Sənə vəh etdiyimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tövsiye ettiğimizi sizin için dinde kanun etti. Nedir bu kanun? Bu kanun nedir? Dikkat edin. Dine doğru düzgün etikad edin. Doğru düzgün etikad edin. Yani Allah'a şerik koşmayın. Tek Allah'a ibadet edin. Ve dinde bölünüp filge filge olmayın. O sünnidir, bu şiyedir, bu hanefidir, bu ceferidir, o ne bileyim Şafir, bu nə? Hamımız müsəlmanıq. Qardaş olun. Ey müsəlmanlar. Peyğəmbər sallallahu görün nə deyir? Zənnə qapılmaqdan çəkinin. Ha, bu əgər şiədirsə bu məndən bundan mənə xətər gələ bilər. Bu sünnidirsə bu nəsə mənə deyə bilər. Bu nə bilim nəsə bu nə oturub durmayır. Bu nə olur? Bu nə əqidədir? Zənnlə hara gedəcəksən? Çünki zən ən yalan söhbətdir zənnin əsasında nə qədər insanlar azınlığa düşür. Niyə? Əvvəlcə zənn edir, sonra başlayır cəsusluq eləməyə, sonra da istiham edir, göstən atır, sonra da aləm qarşı bir-birinə qardaş-qardaş olur düşmən. Böyük müharibələr elə belə şeylərin üstündə olur. Peyğəmbər s.ə.v deyir, bir-birinizin eyibini axtarmayın, cəsusluq etməyin, bir-birinizlə rəqabət aparmayın, bir-birinizə hədəd aparmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Sanki Rasulullah Azazdan bilirdi ki, gələcək müsəlmanlar arasında bu şeylər olacaq. Bir-birinə arxa çevirənlər, bir-birinə əsər aparanlar, bir-birinə hilə vuranlar, bir-birinə zənn edənlər və s. Əvvəlcədən xəbərdar alır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmətin 70'i sürgeye bölüneceğini haber verir. verir. O 70'i sürgenin birinden başka hamısının cehenneme gideceğini değil, değil. O bir sürge ki cehenneme geçmedi. Hangi sürge? Peygamber bakın zaman, zaman şeklinde olan, mehriban olan, Sahabeler soruşur ki hangi bir cehenneme cennete giden bir diyor ki hmm. zaman mehriban olanlar. Teşviğe çekilsen hətta haq yolda olsan belə, cəhənnəmli ola bilərsən. Dəlil gətirin buna sizə. Peyğəmbər s.ə.v hələ sağ ikən evində oturub bayırda təsbih eşidir. Bayıra çıxır, görür ki, iki sahabədir, bir-biri ilə mübahisə edir. Biri deyir, mən səndən üstünəm, mən mühacirəm. icra Peygamber pazarının bir yerine Mekke'de nezaretiyetlere baklar. Buraya bir ensarım size sığınacağı vermişim. Yeni sizden de çok. Allah yolunda yaymışız. Ben sizden senden üstün. Dikkat edin Allah sonra Tövbe suresinin 100. ayetinde her ikisini terbiye bir es l evvelûn من vel-ensâr ve-lezîne lezine بإحسان bi الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات tecrîden تحتها enâr haydine bihâbe أبدا her ikisini şey de erdik. Dinde hamını ötüb getən mühacirlərə və ənsara, həmçinin onların yolunu tibirənlərə gəlincə Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır. Allah onlar üçün ağızları altından sayılar axan cənnət bağları hazırlayır. Hər ikisindən razıdır. Ancaq bu məqamda Peyğəmbər Fəsalən görür nə deyir? Deyir, mən sizin aranızda oğlu olur. Siz cahiliyyət dövründə olduğu kimi birbirinizle rekabet yaparsınız. Birbirinize tahavvur edirsiniz. Birbirinize nifrat edirsiniz. Vallahi kim özünü hansı cemaata mənsub etsə, o ilə bərabər də cehenneme girəcək. Sahabeler deyir, ya Resulullah, namaz qılsa, oruç tutsa, zəkat versə de belə bir qayr. Yani bütün cəmaatdan, müsəlman ümmətindən özünə ayrı çəsə şey ki, mən filan firqədənəm və salam. Bayramın halında. Gördünüz ki, mühacir və ənsara ən fəzilətli insanlara Allah Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, belə təqidədə olsa zəhənnəmli ola bilərsiniz. Çünki bu düşmənciliyə gətirib çıxaracaq sizi. Nifrətə gətirib çıxaracaq. On beşinci hər bir işi məşvərətlə görmək. Allah s.ə.v. Quran-Kərimdə buyurur ki, sizə verilən hər bir şey dünya həyatının keçici zövqüdür. Allah yanında olanlar isə daha xeyirli və daha sürəklidir, əbəlidir. Bunlar, yəni Allah yanında olan bu nimətlər, iman gətirib öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üçündür. O kəslər üçün ki, böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinir, qəzəmləndikləri zaman başqasının səhəfini bağışlayır, abilə Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, öz işləri barələrində, aralarında məşvərət edir və özlərinə verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrət etməmişdən əvvəl əmsi oğlu Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh məşvərət edir və qərara gəlirlər ki, Əli radiyallahu onun yerində qalsın. Ən böyük xidmətdir. Təsəvvür edin, adam Allah yolunda ölümə hazırdır ki, Peyğəmbər salsa nə meysin olmaz. Qoy onu öldürsünlər. Onun yerində uzanır ki, Peyğəmbər salsa evini mühasirə yalanlar, qoy onu öldürsün, ancaq Rasulullah salsa bu dini tamamlasın. Axıra çatır. Ən böyük xidmətdir. Məşqərət etdikdən sonra edir. 16. hizmet insanlara güzel numune olmak. Dikkat edin. Bir gün Kafir bir qəbilədən bir dəstə adam gəlir Peyğəmbər sallallahu yanına. Bir ya Resulullah, bizə yemeğe yeməyə bir şey süt alın. Bir neçə gündə belə getsə, hamam ardından öləcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabelərinin üzünə onlardan heç bir yerindən tərpənmir. Çünki qəbiləni doyuracaq qədər heç kəsin o qədər pulu yoxdur. Lakin sahabələr arasından bir nəfər qalxır ayağa, yaxınlaşır, oğucundakı 3-4 dirhəmi Peyğəmbər Qalsələmin qabağına qoyur. Deyir, ya Rasul, mənim buna gücüm çatır. Başqa birisi qalxır, gəlir bir 15 dirhəm doğurur. O birisi, bu birisi. Beləliklə, Peyğəmbər Qalsələmin qarşısında bir topa qızıl, gümüş dilə qonar bu topa qızıl gümüş onlar üçün bir neçə ay yeməyinə bəs edir, əmin yəni qəbiləni. Lakin birinci bunu kim başladı? Birinci bunu kim öyrətdi onlara, o biri sahabilərə? Birinci o 3-4 dirhəmi qoyan. Peyğəmbər Qazələ məhşur sözünü deyir. Məhşur hədisdir. Mən səninlə fil İsləmi sünnətəl həsənə fələhu əcruhə və əcru mən amilə bihə ilə yevmin deyir. Kim insanlar üçün gözəl bir əməli oyatsa, gözəl bir əməldə nümunə olsa, ona baxıb o əməli edənlərin savabından qiyamətə qədər ona tapacaq. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu məmləkətdə sən nə qədər insanlara yaxşı işləri öyrətsən, səndən sonra o əməli edənlərin savabından sənə tapacaq. Çalışın birincilərdən olasın. Kiməsə, nəyisə birinci öyrədir. 17-ci dəvət məqsədi ilə səfərə çıxmaq. Necə ki, sahabələr, Muad ibn Cəbəl, Əli ibn Əbi Talib və digərləri səfərə üçün gedirdilər, otururdular Yəməndə və s. yerlərdə aylarla dəvət aparırlar. Peyğəmbər olsa da mərəb yarmaqsından kənara çıxmış. Hə? Bu din dünyayı necə yayır? Bu dini dünyaya sahabələr yayır. Eşidirsən ki, filan sahabə Çində dəxmin olunur. Filan sahabə Əndəlüsdə dəxmin olunur. Falan sahabelerle Mısır'da da. Bu sahabeler oraya gelip çıkıp, orada oturup bu dini davet edip diye bu din yayılır. Ve hususen de bu dini tadirler yayılır. Tadirler. Güzel şekilde ticaret yaparız. Kenardan bakan bakır ki bu nece ahlaklı insandır. Ona 100 dinar çaşıb artık kaytarmışım. Gətirir pulunu kaytarır ki, şey, artık kaytarmışım. Bu məmləkətdə belə bir şey eləyən yoxdur. Heç kəs onu eləmir. Hamı bir-birini axı bürüzüsünə ifadəmə görə. Hamı bir-birini axladır. Söhbət deyil, başlığa çatır ki, bu, bura bir dəli gəlir. 100 dinar artıq pul verirlər, gəhlib qaytar. Baxışa da fikirəcək ki, bu dəli deyil. E, ona kim tərbiyə veribsə, nə cür tərbiyə veribsə, əgər bu məmləkəti o cür tərbiyə eləsək, o üslubla, bu məmləkət də düzələcək. Və çağırır sahabəni, sahabəni bir şeydir. Bizi Allahın Peyğəmbəri budur tərbiyə edir. Quran belə tərbiyə eləmir. Quran və hədislə tərbiyə olunsa bu insanlar heç vaxt bir-birini alamayacaqlar. İndi yəni, siz kim misal verir? Diqqətlə buna qulaqsın və istədiyiniz yerdə bu misalları verib çəkə bilər. İbn-i Zeyyim Rahmanullah yazır ki, kafirlər Əndəlisdə müsəlmanların arasına kəşfiyyəti verirlər və tapşırırlar ki, get bazara. Bizə lazım deyil ki, orada məscidlərdə müminlər nə cür imanı var, nə cür qurbanlar, din olan ocaqlarda, mədrəsələrdə və s. Bazara get. O yerdə ki, şeytanlar <coughs> məskunlaşır. Şeytanın yeridir bazar. Bazara get. Və bizə məlumat verir. Gəlir bazara girir, soruşur birindən, Allah neçəyə deyir, 4 dənə. Ancaq bu iki günün almasıdır o tərəfdə qardaşın təzə gətirib almanı. Biraz bahadır, amma o keyfiyyətlidir. Məsləhət ki, geyib onu alsın. Baxır ki, bu nədir? Bunlar nədir insanlar? Bir-birlərini tərifləyir. Bazarda bir-birinin malını satmağa çalışır. Qayıdır, xəbər verir, deyirlər yox. Bu dəqiqə olaraq qalib gələ bilməliyik. Bazardakılar belə mehriban, yox, belə mücahidlər nədir bunların? İllər ötür keçir, təzdən göndərirlər. Gəlib baxır ki, bazarda birindən malı soruşur ki, neçə deyir, vallahi bu nanlanan da bilənməzdir. Məndən başqa istəsə, təzədir. O qədər yalandan tərifləyir olmamış. yəni, bunların vaxtı çalır. Bunları məhv edir. Məhv edirlər. İkinci misal, Məhməd Fatihdən, Konstantinopol fəth edən Fatih. Fatih eləməmişdən bir neçə ay əvvəl qərar gəlir ki, bir rəiyyətini yoxlasın, görün Bunlarla döyüşmək olar yoxsa yox? Bunlarla qalib gəlmək olar yoxsa yox? Və bazara gəlir. Bazar, əsas bazarda yox insan insanı. Səhər süt namazından sonra atılırmış bazar. Yəni, bərəkətli vaxtdır. O vaxtlar eləyir. Bazara gəlib, əlində də siyahı. Qiyafətini də dəyişib ki, siz tanımasın. Siyahı yazıb, bozsundur, şişmiş, qurma və s. yaxınlaşıb birinə bir 3 kilo qoster. Çəkir 2 kilo fındıq bir qayan. Mən öz ruzumu qazandım səhər-səhər. Get fındığı da qardaşımdan al. Qoy o da ruzu qazansın səhər-səhər. Qoy onun da ruzusu olsun. Baxır, ki bunun hamısını məndən altı gör, nə qədər qazanacaq. Amma almadı. Göndərdi o birin yanına. Gedir o yanına, fındığı alır, kişimi qalmaq istəyir. Get o birisindən al, kişimi. Nə qədər siyahada ki, alacağı şeylər var, hərəsini birindən alır. Və qərara gəlir ki, ordu toplayıb yetsin. Bu cür xalqla, bu cür millətlə Konstantinopol alacaq. Alır. Həmçinin tarixdə bir hadisə, yenə bir hadisəni deyimsiniz. Sultan Süleyman ordu toplayır, gedir Qarasına. Qarasa fəxr edir. Yolda bir alma bağlarının yanından geçir bu ordu. Ordunun da ucu dalı görsen binlerle, yüz binlerle esker. Keçirler bu alma bağlarının yanından kesip geri bir nesil kilometreden sonra düşerge kalıp incelende sultan deyir yüreğin alma istiyor. Bütün orduya dert edilirler ki alma alma alma kepten alma zaman. İran'a bu orduyla bir galip gelelim. heç kəs halallıq olmadan o almalardan bir dənə də olsun dərd yiyir. Hanı o ümmət? Bu ümmət nə halal var? Bugün sənə gəlir deyir ki, 100 manat borc ver mənə, sabah bir atdım, halaldır mənə, qaytarmıram və s. Söz bədbəxtinin dərəcəsinə bax. Səhiyyəl Buxarədə 5511-ci əzizə gedən oxuyur. Kim başqa birinin malını qaytar bu mahiyyəti ilə olarsa, Allah onun bütün malını tələb edir. Əqidəni e, yaxşı bilmir deyə, savadsız, bədbəxt insandır deyə, gör nə cür həyat sürür. Nə cür yaşır. 18-ci cavanlara İslamı öyrətir. Xüsusən cavanlara. Alimlər deyərdilər ki, cavanlıqda əzbərlənən o elm, baş üzərində həkk olunmuş yazıya yaşa doğduqdan sonra öyrənilən elm isə su üzərində yazıya bənzəyir. Və diqqət edirsə, ən çox hədis rəvayət edən 7 sahabədən 6-sı cavandır. Hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında uşaq olur. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Ənəz ibn Məlik, Abu Said el-Xudri, Ayşə və bir də Abu Said el-Xudri, Cabir ibn Abdullah. Altı saat. Altı da çox. Cavan vaxtı. Cavan uşaqları İslam ahlar ruhiyyətində tərbiyələndirmək lazım. Və cavanlığını İslama tərk edən adam ki var, cavan vaxtı içki içmir, zina eləmir, qumar oynamır, pis-pis əməllərdən özünü qoruyub saxlayır. Onun nəticəsi bilirsiniz nədir? Allahın kölgəsi altında olan 7 nəfərdən biri olacaq, qiyamət o vəhşətli istəyirəsə də bilirsiniz, kölgədə, dərinlikdə Peyğəmbər Səfənin havuzunun başında olacaq. Allah sonra bizlərə onu nəsib eləsin. Cavanlığımızı pis bir işlərə səhv eləmək. 19-cu qadınlara diqqət edilmək, onların qayğısına başlayır. Kişilər məsələn yığışır, imanını artırır, yaxşı söhbətlər edir. Qadınlar üçün də bunu təşkil edilmək var. Ən azı heç olmasa qadınlar yaxşı dini söhbətlərə qulaq assın. Çünki bu ümmətin uşaqlarına tərbiyə verən onlar onlar pis olandan sonra bu uşaqlar nə cür böyür? Nədir? Onlara daha çox öhdəyir. Və nəhayət 20-ci uşaqlara qayğı göstərmək. Uşaqlar Peyğəmbər s.ə.vələrindən o qədər razı idilər ki, həmişə onu yad edib, tərbiyyədirlər. Bax, əminliklə deyə bilərəm, yer üzündə bir nəfər belə valideyn, bir nəfər ha valideyn tapa bilməzsən ki, bir dəfə olsun uşağının üstünə qışqırmış olmaz. Əminliklə deyə bilərəm. Əminliklə. Yer üzündə, yəni 9 milyard adam varsa, valideynlərin hamısı uşağa bir dəfə də olsun heç olmasa qışqırır. Özlərini ən ağırlıq sayan ümmətlər belə. Uşağa nəsə danışan edir. Hə? Ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqına baxın, Ənəs ibn Malik radiyallahu onu xatırlayır, deyir ki, atam anam ona qurban. Bir dəfə də olsun mənə demədi ki, niyə belə eləmsən? Və ya niyə bunu eləməmsən? 10 il ona xidmət elədim. Və bir hadisəni də danışır ki, həqiqətən onun əxlaqını göstərsin. Bir, bir dəfə məni bir iş dalında buyurdu çıxdım bayıra, başım uşaqlarla oynamağa qarışdı. Bir də baxdım ki, arxadan kimsə çiynimdən tutub, başımı sığalladı, üzümə gülümsədi və özü gedib öz işini özü gördü. Əxlaq, bu əxlaqın, bu əxlaq sahibini kim gözdən sala bilər? Onun dəvətinin qarşısında kim ala bilər? Allahdan da istəyim budur ki, dedi ki, müminlər dua edib deyərlər, Rabbənə, həblənə, من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün ağıl arası olan zövcələr və övladlar nəsib elə və bizi müttəqilərə imam təyin et. O mənada ki, müttəqiləri doğru yola yönət, doğru yola yönələk. Onlara xeyirxat işləri buyuraq. Bir işlərdən onlara seçindirək. Və Allahdan istəyin budur ki, Allah subhanə bizlərə özünüzdən sonra arda, arası kəsilməyən sədəqə, faydalı elm və bizim üçün dua edəcək övladlar boyu etməyi müvəffəq edər. Həmçinin o qədər dediyim gözəl əməllər ki var. O əməllərə insanlar baxıb edəcək və bizə savab gətirəcək. Onları da çoxlu-çoxlu etməyi Allah sonraya bizə nəsib edəcək. Amin.